بوسعه ضاقت فضائي فاللحد صار بجثتي أرضي سمائي السلام عليكم kutawar sallar juma'a daga babban masallacin ahalus sunna da ke garin tsagero primo local government katsina state malam batura dauda tsagero shugaban madarsatul tahfizul qur'an tsagero kuma shugaban madarsatul tarbiyatul islam wa qira'atul qur'an tsagero ya gabatar da fatan allah ya saka wa malam da alkhairi amin والرب أدعو مخلصا أنت إلى من ظلم نفسه بالمعاصي تذكر وقوفك أمام الله فيخشى الإنسان من الخسران ويخاف الحرمان فيناديه ربه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ينادي عبده نداء المتلطف يا عبدي وعزتي وجلالي لو بلغت sun عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي عين uwa kamar yadda muka ji hudubar a cikin harshen larabci ga fassarar ta a takaice a cikin harshen Hausa kuma kamar yadda muka ji hudubar tana magana ne akan wato istighfari da kuma tsaida aiki na laihi da kake yi da neman Allah maɗaukakin sarki ya yafe maka shine abin da kudubar take magana kudubar bawon godiya ga Allah da yabo a gare shi da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kudubar ta ci gaba da cewa bayan haka ya ku bayan Allah ji tsoron Allah ku sani cewa lalle Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu mu rika tuba zuwa gare shi mu rika istighfari mu rika neman gafara akan mu da muke aikatawa a cikin ayoyi da yawa a cikin littafin Allah mai tsarki Allah maɗaukakin sarki <clears throat> ya kira kanshi da wannan suna ya siffanta kanshi da wannan siffa cewa shine al-ghaffar sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ce shine ghafir dhanb kuma Allah maɗaukakin sarki ce shine dhul maghfira sannan Allah maɗaukakin sarki ya yabi waɗanda ke yin istighfari ya musu tattali na lada a gobe alkiyama duka wannan yana nuna cewa yin istighfari yana da muhimmanci sannan kuma istighfari yana da falala ta musamman sannan kuma akwai buƙatar musulmi ya yawaita yin istighfari saboda ko da yaushe shine laifi ne hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari <clears throat> cewa shi kan shi ko annabawa suna yin istighfari zuwa ga mahalicinsu sannan suna tuba akan laifukansu duk da cewa kuma su annabawa ba masu yin laifi ba ne amma kuma suna yin istighfari da tuba don su koya ma mabiyansu cewa wannan shine aikin da ya kamata su yawaita yi Allah maɗaukakin sarki ya ambata mana adadin wasu annabawa a cikin alkur'ani da suke istighfari ga Allah maɗaukakin sarki suke tuba ga Allah maɗaukakin sarki saboda wato laifukan da suke ganin sun yi na kurakuransu haka Allah madaukakin sarki ya ba mu labari iyayenmu guda biyu suke cewa qala rabbana zalamna anfusana suke cewa ya ubangijinmu hakika mun zalunci kanmu wa illam tazfir lana idan baka gafarta mana ba wa tarhamna kai mana rahama lanakunanna min al-khasirin za mu kasance cikin waɗanda suka yi asara wannan annabi adam ne da hawa'u suke yin wannan istighfari to kaga annabawan Allah suna istighfari ina kai gama gari Allah madaukakin sarki ya ambata mana annabi Nuhu a cikin alkur'ani mai girma inda yake cewa qala rabbi inni a'udhu bika an as'aluka ma laysa li bihi ilmi ya Allah ina neman tsarinka daga in tambaye ka abin da ba ni da ilimi kan shi amma wannan tambaya da nema wa illa taghfir wa tarhamni idan baka gafarta mana ba kai mana rahama akun min alkhasirin sai in kasance cikin waɗanda suka yi asara Allah madaukakin sarki yana cewa har yanzu dai dangane da annabi Nuhu yake cewa rabbi gifirli wa liwalidayya ya Allah ka gafarta mana da iyayena wa liman dakhala baiti da duk wanda ya shiga gidana mu'minan wal mu'minat da mu'mini da mu'mini namiji da mu'mine maza a da mu'mine mata wala tazidu zalimin illa tabara ba abinda wato kin shiga wannan gida ko kuma kin amsar musulunci zai ma zalimi sai dai ya kara mishi asara a cikin rayuwar shi Allah madaukakin sarki ya ambata mana ya ambata mana annabi Musa alaihi salam inda yake cewa rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li ya Allah hakika na zalunci kaina Allah ka gafarta mani faghfara lahu sai Allah ya gafarta mishi huwa wal ghafurur rahim lalle shi Allah mai yawan gafara ne kuma mai rahama ne Allah madaukakin sarki ya ambata mana annabi Dawud alaihi salam inda yake cewa fasta gafara rabbahu wa khara raki'an wa anab inda ya nemi gafarar ubangijinsa ya faɗi ya sujjada yana mai komawa zuwa ga Allah haka Allah madaukakin sarki ya ambata mana kisar annabi Sulaiman alaihi salam inda yake cewa qala rabbi ghfirli wa hab mulkan la yanbaghi li ahad ya Allah ka gafarta mani zulubaina sannan kai hore mani kai mani baiwa da mulki wanda ba wanda zai same shi a cikin dan adam wato a cikin mutane har duniya ta dade ba ni samu irin wannan mulkin shine la yanbaghi li ahadin min ba'di a baya bayana innaka antal wahhab lalle kai mai tsananin baiwa ne to kuma wannan Allah madaukakin sarki ya bashi wannan mulkin a inda yayi mulkin mutane da aljannu haka kuma Allah madaukakin sarki ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam inda yake ce mashi wastaghfir li dhanbika ka nemi gafarar zunubanka wannan Allah madaukakin sarki yana ce ma annabawa haka ba dan suna da zunubin ba don mu mabiya mu kasance masu yawan yi istighfari domin ai Allah madaukakin sarki ya faɗi a wani wurin inda yake nuna cewa shi manzon Allah Allah ya gafarta mace zunuban ma da ya baya da waɗanda yake yi yanzu in malam gaba zai yi wasu duk Allah ya gafarta mashi Allah yake cewa inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima kaga Allah madaukakin sarki ya gafarta mashi zunuban shi in ma ya taba yi in ma zai yi nan gaba duk Allah ya gafarta mashi amma tare da haka sai Allah ya ce wastaghfir li dhanbika ka nemi gafarar zunubanka sannan kuma Allah madaukakin sarki ya umarce mu mu ma mu rika yin istighfari Allah ya ce fastaqimu ilaihi ku tsayu zuwa ga Allah madaukakin sarki ruhu sannan ku nemi gafara zuwa ga Allah madaukakin sarki wa wailul mushrikin kwarin azaba ya tabbata ga mushrikai ya tabbata hadisul qudsi Allah madaukakin sarki yana cewa ya ibadi ya ku bayina hakika ku innakum taqta'una bil layli wan nahar ku duk masu kurakurai ne dare da rana kurayen kurakure kurayen zunubai wa ana agafiru zunuba jami'an fastaghfiru li aghfir lakum ni kuma ina gafara zunubai baki ɗaya, ku nemi gafara ta ni kuma in gafarta muku ya ku bayan Allah haƙiƙa shi istighfari ho yana da fa'idoji yana da wasu abubuwa masu mahimmanci daga cikin su shi istighfari yana daga cikin dalili na gafarta zunubai baki ɗaya. Allah ya karkaye maka munanan ayyukanka wani lokaci ma idan kai sai Allah ya canza maka munanan ayyukanka su koma lada kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa fastaghfiruni aghfir lakum Allah madaukakin sarki ce ku nemi gafara ta ni kuma in gafarta muku Allah madaukakin sarki yana cewa man ya'mal su'an aw yuzlim nafsahu duk wanda ya aikata wani mummunan aiki ko ya aikin da ya zalunci kansa thumma yastaghfirullah sannan sai yi istighfari ga Allah ya nemi Allah ya gafarta masa ga ghafurar rahima zai samu Allah mai tsananin gafartawa ko mai tsananin rahama kina ashe duk aikin da za ka yi na zunubi to abinda da ake so ka tuba ka yi istighfari to kuma sai Allah madaukakin sarki ya gafarta maka ya tabbata dai har yanzu a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki yana cewa ya ibnu adam ya kai dan adam haƙiƙa in ka ba da autani wa rajautani gafartu laka ma kana ma kana min minka lawala ubali matukar dai kai addu'a gare ni kai fatan abinda kake addu'a in baka sannan kai istighfari to Allah madaukakin sarki ya ce duk yawan zunubanka Allah zai gafarta maka Allah ya ce ban damu ba duk yawan zunubanka da kake da su kada su ruɗa ka ka dai istighfari to Allah madaukakin sarki zai gafarta maka waɗannan zanuban baki na. wanzan Allah ya ce Allah yake cewa ya bin adam ya kai ɗan adam lau balagan a nanar sama'i yau da zunubanka tun daga ƙasa har sun taɓo samaniya sun taɓo wannan sama da muke hange yawan zunubanka ne Sun ista gafarta ne sai kai ka nemi in gafarta maka waɗannan zunubai ka yi istighfari gare ni gafarta laka Allah maɗaukakin sarki ce to zan gafarta maka duka waɗannan zunuba kaga ashe kenan rishin yin istighfarin shine zai sanya waɗannan zunubai su tsaya ma da maje zaka tuba ga Allah daga laihin da kake kai istighfari to Allah kuma maɗaukakin sarki zai gafarta maka waɗannan zunubai yana daga cikin fa'ida da amfanin istighfari shine Allah maɗaukakin sarki wa wannan istighfari yana tunkuɗe ukuba da Allah maɗaukakin sarki zai wa mutum kuma yana tunkuɗe azaba da Allah maɗaukakin sarki ya tattala ya mutum Allah madaukakin sarki yana cewa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai kasance zai muku zai musu azaba ba matukar dai mutane sun kasance suna yin istighfari yana daga cikin fa'ida da falala ta istighfari shine shi istighfari wato yana daga cikin dalilai da Allah maɗaukakin sarki yake kwaran ma mutum damuwa tai ya janye wa mutum ko ya jawo ma mutum arziki ya fitar da shi daga cikin tsanani da yake da istighfari yake kawo nan zan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya lazumci istighfari Allah madaukakin sarki zai sanya kuncinsa ya zama Allah madaukakin sarki ya kurance mishi ma'ana Allah ya sanya wannan damuwa da yake da ita Allah ya kuranye mishi ita ya maido ya maido shi cikin walwala sannan Allah madaukakin sarki ya kuranye mishi bakin cikin shi zuwa ga farin ciki sannan Allah ya azurta shi ta inda ba ya tsammani wannan duka falala ce ta istighfari yana daga cikin fa'ila ta istighfari cewa shi istighfari dalili ne na saukar da ruwan ma sama sannan ya bamu ƴaƴa masu amfanin mu ya bamu dukiya mai albarka so daga nan wuri wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Allah madaukakin sarki yake bamu labarin annabi Nuhu alaihi salam yake cewa yake cewa dangane da mutanen shi fa qultus bakun rabbakum innahu kana ghaffara ku nemi gafara ubangijinku lalle Allah mai gafara zunubai ne sai Allah ya ce yursilu sama alaikum midraran sai Allah madaukakin sarki sai ya samkan muku da ruwa sama samkarwa wa yumdidukum bi amwalin wa banin sai Allah ya maye muku kuma da dukiya da yaya wa yaj'al lakum jannatin ya Allah madaukakin sarki ya sanya muku gonaki wa yaj'al lakum anhara Allah ya sanya muku koramu da za su rika yawo a cikin waɗannan gonaki ta yadda su waɗannan gonakin ba za su bushe ba amfanin su zai yi kyau tun daga ruwa na gudana ƙarƙashin su wannan ita ce fasara huduba ta harko fasara huduba ta biyu kuma bayan godiya ga Allah mai a gare shi da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, huduba ta ci gaba da cewa bayan haka ya ku bayan Allah hakika shi istighfari shar'attaccen shar'attaccen ibada ce kuma kowane lokaci zaka yi istighfari to amma tunda kowane lokaci zaka yi istighfari to akwai wasu lokuta da shari'a ta keɓance wasu lokuta waɗanda yi istigifarin ciki kuma akwai daɗuwa da falala ta lada a irin wannan lokacin bayan cewa ko kowane lokaci za ka yi kana tahiya ne kana kwance ne kana zaune ne kana kaza ne duk za ka yi istigifari to amma kuma akwai wasu lokuta waɗanda suke su Allah maɗaukakin sarki ya keɓance su don a daɗa maka wata lada ta musamman in kana istigifari a cikinsu to sai ake son ka yawaita yin istighfari a cikin waɗannan lokutan waɗanda shari'a ta kwadaitas domin ka samu ƙarin ladar da ita shari'a ta ana maka idan ka kasance mai yawan yin istighfari a nan shi da istighfarin nan hakika yin shi da lafazin ka na baki da zuciya shine abin da ake so ga kowane ɗaya daga cikin mu ana son mu riƙa yin istighfari duk lokacin da muka ƙare wata ibada wato bayan mun yi wata ibada to sai mu istighfari don ya kasance wannan istighfarin to sai ya kasance ka fara ko kuma karkare wani wasu kurakurai da muka yi yan kanana a cikin wannan ibadar sannan kuma Allah madaukakin sarki ya shar'anta mu yin istighfari ƙarshen kowace sallah kowace sallah da muka yi ta ta farilla to ƙarshen ta bayan mun sallame to akwai yin istighfari manzon Allah kira da abinci Allah su tabbata a gare shi ya kasance idan ya sallama sallah to yakan yi istighfari sau uku yace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wannan kun ga istighfari ne haka kuma shari'a ta ta shar'anta yin istighfari a lokacin da mutum ya kammala sallar dare Allah madaukakin sarki yana cewa dangane da waɗanda suke masu takawa kanu qalilan min al-layli ma yahjaun yace to su fa almuttaqun kenan wuri nan masu jin tsoron Allah aka ce su wadda daddare kaɗan ne suke ɗan rintsawa kaɗan ne suke kai wato ka haɗu su ƙasa wa bil asharihum yastakbirun idan aka ce maka alfijir ya keto kuma sai su ta istighfari da daddare su ta sallar dare idan alfijir ya keto tunda lokacin kuma sallar dare ta wuce to kuma sai su ta istighfari haka kuma shari'a ta shar'anta mana mu yi istighfari a lokacin da muka ƙare wani zama na wani karatu da muka yi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance idan ya tashi daga wani zama yakan ce subhanaka allahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik ya ku bayan Allah hakika shi yin istighfari hom abinda ake yi da istighfari ma'anar shi shine ka nemi gafarar zunubanka ka nemi Allah ya goge maka zunubanka da ka aikata ka nemi Allah ya suturta maka wasu aibobinka da kai shi a ma'anar istighfari to amma shi wannan istighfarin babu makawa sai an gama shi da kamewa daga aikata zunubai da sabon Allah ba zai yiwu ba ka ce na na tuba Allah da baki na amma kuma na doge akan sabon da nake yi mutum da yake yin ƙarya bai bai yin ƙaryar ba amma kuma na tuba kuma ga yana yin ƙarya wannan da yake faɗi to yanzu ya ƙaryata kanshi da kanshi kenan sannan kuma wannan istighfarin ba zai mai amfani ba haka wani malami wanda ake cewa fadl ibn ya yace idan kai istighfari amma kuma baka kame ba daga abin da kake na sabo to wannan ƙarya ne wannan wanda istighfarin da kake yi da haka ashe istighfari shine zuciyarka ta yi harshen kai yayi to sai aka gabanka kuma sun tsaya daga aikata dukkanin abin da yake saban Allah ne wanda kake istighfari kan ba ana ne ba za ka ƙara saban Allah ba har abada a'a ana nihin abinda da kake istighfari kana hararo mine ne abinda da kake na laifi mine ne abinda da ne ba daidai ba mine ne abinda da ne na zunubi to ina yin istighfari ina hararo wannan laihin da ne ina nihin Allah ya gafarta mana abinda da na aikata da waɗannan laihuka kaga ina yin istighfari da harshe na zuciyata na hararo waɗannan abubuwan da ne wanda ba daidai ba sannan kuma gabbai na suna gazgata cewa ba zan koma ga yin ga wancan laihin ba kada mu zama masu tuban mazuru in mun tuba kuma sai mu koma ko kuma mu zan muna yin faɗi muna faɗin abin da ya bakin mu amma kuma gaban mu ba su gazgata wannan da haka wanda ya kasance mai irin wannan halin to yin wannan istighfarin da yake sunan shi ƙarya ma'ana ba istighfari da yake yi ba ya ku bayan Allah hakika mu sani cewa shi fa lafazi na istighfari ko kuma lafazi da shari'a ta koyar yin istighfarin akwai lafazza da dama wanda shari'a ta koyar yadda za ka yi istighfarin nan duk da cewa an ce kowane lokaci za ka yi to amma kuma akwai lafuzza da dama da ita shari'a ta koyar da yadda za ka yi babu wata ibada da Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi ta face sai ya sai ya shiryar da manzansa cewa ka koya masa yadda za su yi wannan shi yasa ma Allah da kanshi yake cewa na kada kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika an sanya muku kyakkyawan abun koyi na rayuwarku baki ɗaya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka wannan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana koyar da wannan lafuzza na istighfari to ya kamata ga musulmi ya kwaikwayi waɗannan lafuzza manzon Allah yana cewa rabbi gifirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim rabbi gifirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim da ka samu ka istighfari da wannan lafazin haka kuma manzon Allah yakan ce astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa wannan shi ma lafazin kana iya yin shi haka kuma manzon Allah ya koyar da wani istighfari da ake ce ma sayyidul istighfar wato shugaban istighfari shi wannan shugaban istighfari yadda yake shine Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udhu a'udhu bika min sharri ma sana'atu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa wannan istighfar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda ya nanata wannan istighfarin so ɗaya dal a rana so ɗaya tak sannan kuma yana mai yaƙinin abin da ya faɗi cewa haka ne yana mai yaƙini cikin zuciyar shi duk abin da manzon Allah din nan yace ya wadi ya yadda da shi a cikin zuciyar shi sannan kuma lokacin da ya wadi wannan lokacin da ya wannan sayyidul istighfar lokacin da ya yi da marece to sai ya mutu kamun gari ya waye to wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana cikin aljanna Allah ka sa mu ciki sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya wannan sayyidul istighfar din da sahe to amma kuma bai kai marece ba ya mutu to shi ma ana sa ran shi zai shiga cikin yan aljanna Allah ka samu dace to kun ga kenan wannan istighfarin shi kadai ya kamata ka tashi gari ya gare ka je ka koyo shi munan tambihi ne ake yi ba zai wadatu ba a hudu wani abu ka ce ka koya daga nan a'a ka naɗa kayan ka ka taimaka makaranta ka koya wannan wannan ladai bai kamata a ce musulmi ya sakaci da ita ba wani aiki da zaka aikata aka ce in ka aikata shi idan da zaka mutu kuma zaka shiga aljanna wallahi bai kamata musulmi ya saka ci da wannan aikin ba wani ma kila ma bai san sai da istighfar din ba kuma ba cikin wasu manyan littattafai yake ba kusa kusa yake a cikin littattafai in ka je ga malami ma ka ce mai so kake ka koyi sayyidul istighfar zai koya maka wannan sayyidul istighfar bare ma a ce ka sa littafi kana bi ko duk sati kake zuwa to ka ci riba amma kuma a ce ga wasu abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya na lada da falala da za su kusantar da kai zuwa ga aljanna amma kuma baka san su ba bare ka yi su sai ka wuni cir zanne wannan cikin baka sakan talatin kayi wannan sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta abinda ake ni ya Allah kai ne ubangiji na babu wani babu wani abin bauta da gaskiya sai kai khalaqatni Allah kai ka halice ni wa ana abduka kuma ni bawanka ne wa ana ala ahdika kuma ni ina akan ka, wa wa'adika da ka dai mastata'tu abin da nake iyawa ya Allah a'udhu bika min sharri ma sana'atu ina neman tsarin ka daga dukkanin abin da kai wanda yake ma'abucin sharri abu laka bi ni'matika ina kamun kawa da ni'imar ka ya Allah alayya akaina wa abu wa abu bi sannan kuma ina neman mafaka da na da nake aikatawa daga firli ya Allah ka gafarta mani fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta domin ba wanda ke gafarta zunubai a duniya sai kai ya Allah wannan shine lafazin da kake faɗi idan ka faɗi haka kana mai yaƙinin Allah zai gafarta ma zunubanka to in har ka mutu bayan ka haɗu wannan to Allah zai sa ka cikin aljanna Allah ka samu dace wannan ita ce ƙarshen kudubobi guda biyu da fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon wato tuba akan laifukanmu da muke aikatawa Allahumma a'id al-islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزيج قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا cibiyar sunna koyi ta yada da awar suna ita ta samar maku kuma sunna na sanar da al'ummar musulmi cewa za a iya samun karatuttukan sunna da kutubobi da lakcoci daga malamai masu ɗimbin yawa wanda za a iya streaming wato kallo ko sauraro kai tsaye akan intanet ko kuma koyi downloading zuwa kwamfuta ko wayoyin ku na smartphones kamar android ko tabs irin su ipad da sauran dukkan wayoyi domin samun hakan sai a ziyarci babban website na sunna koyi wato sunna koyi da blogspot.com ko www.sunnafoyu.tk domin ƙarin bayani ana iya kira ko saƙon WhatsApp a 09023455501 ko saƙon email a sunnafoyu at outlook.com ko a shafukan sada zumunta wato twitter.com slash sunnafoyu ko facebook.com slash sunnafoyu har ma a sauran shafukan sadarwa za ku iya nema a trump MySpace, G+, Instagram, YouTube, LinkedIn da kuma IM. Fatan Allah ya gafarta mana kuma ya anshi ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana ayyukan وفقه ونفعنا على خير الذي يهدي ويشفي حيرة العبد